Moi boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM Aquí, para todos vostedes Duas oriñas de radio tentando que todos vosotros poidades escoitar música galega, entrevistas e demais. Vamos de dar a benvida aos nosos contertulios de hoxe eh, que temos ademais a prerrogativa e o, yo honor e a honra de poder ter connosco o primeiro director de Sempre en Galicia. Moi boa tarde, damoslle saúdos cordiais a Manuel Rodríguez Julián. Moi boa tarde, Manuel. Hola, boas tardes, Xulio. E tamén... Gracias por invitarme. Eh, nada, saludos cordiales a todos os oyentes e a vos. Moitas gracias a ti. Mm, tamén ao noso técnico que gracias a, a él precisamente esto sai en antena, senón non poderíamos facer nada. E yo, meu colega Armando Fernández, boa tarde. Moi boa tarde, eh, Xulio, eh, Julián, e eh, como non a todo a toda a audiencia e a todos os que nos están pois a seguir aí no neste trebello xa hai polo Facebook xa, mas que seguro que están furgando. Dentro de pouco xa es comenzarán. Así que, señoras e señores, comenzamos o programa de Sempre en Galicia hoxe tamén, ben acompañados. Moi ben, vamos a ter a oportunidade de entrevistar a moitísimas persoas, que hoxe ten, temos un, un programa bastante abondoso. Pero darános tempo de falar de moitísimas cousas máis. E, mentras tanto, adubiamos todo isto con, con, con música, non? Vamos alá. O noso técnico xa den preparada un alguna peciña tecedeiro do meu liño hai unha voltiña máis que anque traballes esa noite corpo non ha de faltar que anque traballes esa noite tempo non ha de faltar Bueno, baixamos a música e eh, vamos a ter a primeira comunicación. Vai a ser precisamente aquí, co noso presidente da entidade Rosalía de Castro, Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornella. Moi boa tarde, Olive. Hola, boa tarde. Xulio. Moitas grazas por atendernos. Bueno, temos que felicitarte por o traballo que últimamente a entidade ten a oportunidade de poder eh, ofrecer os, os, os socios, seguidores e, eh, e amigos, non? Porto que acabamos de recibir unha carta casi todo, todos os socios, ben ben, sí, eh, e ten sí, moitísimo, sí. moitísimo que ver coas actividades, non? Sí, bueno, parece que xa pasou un pouquiño Covid, con que ainda hai que andar con reticencia, porque non, non pasou de todo, uh -huh. pero sí que xa as autoridades abrieron un pouquiño a man para poder seguir cas nosas actividades que levábamos xa xa de antes, non? Que co tema do Covid pois pois foronse limitando moitas uh -huh. delas, non se poderon facer. Bueno, aquí nos retomamos pois con máis forza que nunca. Además, con moita ganas de ver a todos os socios xuntos outra vez, de eh, poder abrazarnos e, eh, e estar un o carón do outro. Uh -huh polo menos polo menos vernos, vernos as caras. Efectivamente, efectivamente, que sí que fixemos moitas cousas, pero claro, non sí, sí. sempre con distancia ou uh -huh. por online ou bueno, sí. que vos decía vosoutro que estabas facendo radio cada un desde a súa casa. Exactamente. Non vino facelo desde a casa <laughs> que o, o estudio, non? Entre <laughs> Armando e Julio xuntos os dous. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Pois eh, agradecerche moitísimo que, que, que estés aquí con danos eh, eh, Vamos a comenzar precisamente coas actividades Temos aquí ao carón tamén o noso eh, amigo eh, director primeiro eh, Manuel Rodrigo Julián Non sei se che fará algunhas preguntas Pero venime, damosche voz a ti para que digas a todos os nosos entes as cousas interesantes con respecto á entidade Bueno, primeiro, se me permitides eh, saludar a, a, Oliver. a Oliver que facía tempo que non falábamos Sí <laughs> Pois sí, Manuel, sí que facía, facía tempo. Por eso te digo que ahora parece que, que pasou un pouquiño o peor e que xa non podemos volver a voltar a ver todos todos xuntos en Rosalía, que ao final é a nosa gran casa. Hombre, e tanto que sí. Bueno, pois da, damos che paso para... Gracias daros as gracias a vosotros porque ainda eh, con todo isto o, o programa sempre en Galicia non deixou de, de sonar todos os sábados polas tardes uh -huh. eh, moi agradecidos pa, parmando por, por, por seguir aí cada, cada sábado. Sí, bueno. Gra gracias a Deus que poidemos. Vamos a, a vamos a continuar, vamos a continuar, tes razón. Dinos, dinos cousas interesantes con respecto á entidade. Eh, eu quero lle facer unha pregunta que é moi, vamos, isto. Eh, dices na carta, dices na carta que a xente vai dando o seu correo electrónico para non enviar tanto papel. E eu vexo moi ben, pois, premirar por a, o que é a natureza. Eh, sí, porque fai unos anos pa aquí xa eh, marcamos un programa que se me poñes o mail, entonces xa todo isto podes enviarlo por, por mail, entonces pois pues, uh -huh. borramos papel, contaminamos menos, eh, al final é un forma pa, pa, pa, pa entidade, eh, porque uh -huh. o mail non, non costa cartos, enviar cartas, al final costa cartos, costa papel, traballo, sí. eh, e o, mail é máis rápido, non? Estamos claro. nas novas tecnologías. Uh -huh. Vale, pois eso. Pero bueno, non é obligatorio, eh, o que teña, aunque non tiña seguida recibindo a súa carta por correo eh, sí, sí, como, sí. como toda a vida, como toda a vida. Bueno, pero que é un aviso importante ademais que aforra moitísimas cousas eh, por exemplo, o papel que, que, que hai que empregar o, o, o envío por correo que tamén hai que pagar etcétera. O que si sí é importantísimo é que todos os ointes que teñan precisamente correo electrónico que o poñan porque así a, a, axuda a que todo isto saia mellor, non? Hombre, E tanto que sí. Bueno, pois, ademais de, de eso, a, a carta ten moitísimo que ver con actividades importantes. A máis sí. importante, a, a, a que ven xa, é, é o magosto, non? Sí. Sí, bueno, a, a carta que fai eh, dices actividades que facemos, que empezamos as xornadas culturais de 2021. Uh -huh como, como, como facíamos antes. Entonces, empezamos como agosto o, o vindeiro sábado, uh -huh. que faremos na entidade, que habrá castañas, viño, refrescos agua para pa todos os que veñan, pasaremos uh -huh. un buen rato, con música, Eh, a partir de ahí, pues se comienza ya todos los fines de semana hasta o día 11 de diciembre, pues con, con diferentes actividades. Tamén temos o campeonato de Tute, que facía dous anos que non o podíamos facer. Ah, eh, sí. Faremos de fines de semana tamén temos o Curtugal que iremos a presentar o libro de o certamen de poesía a, a, a Pontevedra uh -huh. eh, bueno, que bueno, Julio poderá sí. decir mellor que min porque eh, máis que acompañaron a min, bueno, acompañar algo a él a <laughs> bueno, co coordinámonos coordinámonos, é importante efectivamente sí, señor. o día 11 de decembro pois temos o o, o fallo do premio de, do certamen de poesía Rosario de Castro que en ese día farémoslo no auditori de San Ildefonso uh -huh. eh, faremos a presentación con Xulio Simón de o, a Xulopedia eh, recordar Xulipedia, exactamente sí, sí, Xulipedia e eh, tamén faremos a presentación porque os rapaces, sin que estuvimos con COVID, pois fixemos un, un CD. Estamos a, acabando de rematar. Carai! eh, Ostras. Caramba, que eso é unha primicia Está, Estamos yo dicindo todos os ointes que van a, a ter unha primicia Os grandes intérpretes da nosa entidade, non? Exacto, entonces eh, faremos a presentación do CD Que levará como título Alborada en Cornellá Ostras Agora e sempre eh, donde tamén está a banda de gaitas, a banda de gaitas senior e a Rosaliega o sea, todo o que se pode gravar Pois música, pues ali está reflexado. Qué maravilla, qué maravilla. Es importante porque a menos é un un recuerdo que nos quedará para pa sempre, porque a música en directo é o millor, pero cando sí. pasa, pasa, xa non non non eh... volver a lo o mismo. Eso é historia, eso eso é claro, eso é a historia claro. da propia entidade, claro que sí, sí señor, e eso queda queda aí. Sí, sí. Exacto, e na presentación pois como non, xa que se presenta o disco, pois actuará a banda de gaitas e actuarán uh -huh. as catieras para acabar a militar. E pecharemos Os Cafea onde daremos o fallo dos, dos Ajá. ganadores do premio de, de 30, 35 anos, eh? Sí, dando premios. Carai, 35 anos, de verdade que é, é un mérito que que, te, que, que que hai que lle dar precisamente a entidade ya, ya as diversas direccións en este caso quere dicir a todas. no, a todas, pero mm, a, a túa en concreto pois pues, porque houve dificultades ao final para poder levar, continuar con ela uh -huh. e a verdade é que eu honrome moitísimo e mm, agradezo che moito que, que confiaras en min para, para continuarla pero de verdade que eh, 35 anos non é calquera cousa non. Eh? de verdade que sí. sí, sí, sí, sí, pero é unha cousa que que salió en Rosalía, casi un que había en ese momento, que creo recordar que era Quique, o presidente, no sé si le provén. Sí, sí, sí. sí. Eh, todas as xuntas lo mm, seguiron facendo igual que a mí, eh, apostando por él. O sea, todas, o sea, é un, é un premio de pa, no, no para pa, pa miña xunta, digues, é para todas as xuntas, para pa, pa todo Rosalía, para todos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, eu felicito a ti porque actualmente estás ti, eh, yo, yo teu equipo e ademais paga pena, non, Manuel? Lado, estuvo nas xuntas anteriores, eh, estuvo de presidente, tamén estuvo no, no, no certamen de poesía, eh, o sea, felicito a él tamén porque merece igual que min. <laughs> Evidentemente, pero a mí me parece, a mí me parece importantísimo, bueno, a, felicitar evidentemente as, as xuntas porque estades aí pre, pre traballar, estuvemos os de antes, estades os de ahora, que hai que agradecer muitísimo, muitísimo esa continuidade na, neste, neste ámbito. Pero, ademais, hai que decir e destacar, suliñar, que a entidade Rosalía de Castro é unha referente na, no mundo este da, da, da cultura, porque, claro, ten a música, ten o teatro, ten, a, ten todo eso, E eh, por ende, ademais, ten uh -huh. o premio de poesía que é o, o sí. máis importante eu, eh, dos máis importantes do mundo sí, sí, sí. que é exclusivo de Rosalía de Castro e eso hai que a xente ten que telo Te ten que telo en conta claro. eso ten que se ten en conta porque eh, penso non trabucarme, pero me parece que en todo o mundo é o único que se fai. Sí, sí. Non sei se se fai algo en Bos Aires ou non, pero do resto non teño constancia, e mira que miro, eh? Pues... eh non teño constancia nada máis que aquí, en Cornellá, onde temos a honra de levar 35 anos facendo este, pues eso... este, este evento sobre a poesía de Rosalía de Castro. Hai que subliñalo efectivamente é un certamen que fora de Galicia sin dúbida é o máis importante de, de poesía en galego eh, comparándonos cos, cos CAE ali, que son a mitad a, son da, da, do goberno, no? de, de, de ayuntamientos, de concellos, de, da xunta, pois, inda que o noso premio é inferior económicamente, porque non podemos chegar a, a eses niveles, está en calidade, non vou dicir por encima, pero igualado por completo. Sí. La, a noso, pro, noso, noso certamen participa moitísimo escritor, non por los cartos, sino polo prestigio que dá a gañargo. Eh, así podemos ver que hai premios nacionais de literatura que, eh, que primero ganaron o, o noso certamen de Rosalía de Castro. O sea, que é un premio moi importante con moi boa crítica. Bueno, eh, ah, aí estamos, eh, compre que, que, que todos os que nos escoitan eh, eh, eh bueno, pois pues apetecen lo menos como, fa, para Pois eso, felicitalos porque están aí eh, máis ali, a, o que estás dicindo ti, a nómina de poetas e de autores que envían sí. os casos, pues, pois, eh, este ano 111 111 111 participantes Madre mía Nada menos eh. Eso é enormemente no mundo de, no mundo destacable e importantísimo 111 poesía no mundo de internet que cada vez é máis complicado eh, que, que a xente escriba e eh, que a xente lea pois sí. eh, un dos anos con máis con máis mm, participación que, que sí, sí. o sea que Bueno, eh, pero será fue un éxito. Ni, ni o COVID pudo para con <laughs> no. el certamen, que tuvimos ano pasado igual, pois pues, sí. ahora que non hai COVID ou hai menos COVID, pois pues, <laughs> seguirán para diante eh, eh, intentando mellorar cada ano pois tanto económicamente como na calidade do, dos poemas e, eh, eh, do asegurado. Sí, sí, porque eu xa eu, eh, eu xa, eh, como xa dixen antes, é un dos vos premios que, que vaya, que, que se están facendo, eh? porque te, como nos dicen, como nos dicía outro día que nos entrevistaron desde Brasil, Pois eh, un tal Cristian Salles, Salles pois eh, que por certo está ahora escoitando o programa. Sí, sí, ademais eh, en directo. Sí. Sempre en Galicia nas ondas atlánticas escutamos de, do Brasil. Sí. Eh, sí, Por iso que nos dicía que ese era un dos premios importantes, claro. que ne, en ningún sitio do mundo se facía ese premio. <laughs> e despois facer ese ese libro que fixestes porque eh, ese libro con cuántos poemas van ahí de tu ano no, no, no os contei no os bueno, pero la verdade de... que son de cada premio tres sí. tres creo que son de, son dez anos de, de premios mm. o sea que bastante bastante pues, sí. pues Postera marinera. Son 30, poemas como mínimo, un libro bastante bastante grande que recoge pues, pues estos últimos dezanos de, de nuestro premio. Sí, sí. Hay algo parecido o, o disco, CD que está que vais a banda, hay algo que queda ahí porque los premios pasan cada año, pero claro, si después las eh, letras cobran vida cuando alguien las, lee. Eh, porque... Pues, está ahí para que, que cobren vida, para que todo el mundo pueda leerlas, eh, bueno. Porque es... el libro para poder... Exactamente, porque se o lemos damoslle vida, senón non lle damos vida. E ademais se falamos del é porque está aí, senón é como se non estuvera. Exactamente, exactamente. E todo o mundo pode lelo, eh, na entidade exemplares e con que la ler nas bibliotecas de Cornellá, do noso concello, tamén está disponible a préstamo para sí, sí. lerlo e despois retornarlo. Sí, sí, bueno, eh, eh, eh, eh, que se me olvidaba, vou cambiar de tema, eh, pero tamén temos unha excursión preparada para Eso, eso é o que eu quería eh, tamén <laughs> pedirte. Pasaba, eh, o sea, sí, sí, temos sí. O, o mes de novembro porque claro, son os fines de semana, que non é que sea todo o mes, toda a semana, sino os fines de semana de novembro, hasta 11 de decembro todos cheos de, de actividade. Sí, sí, sí. Unha excursión nada máis e nada menos que a Pellíscula. <laughs> Bueno, hai que hai que apuntarse, hai que chamar por teléfono sí. a, a entidade logo, sí. ¿no? chamar por teléfono entidade ou escribir un mail que é acgrosaliadecastro arroba gmail.com apuntarse sí. ou por whatsapp Sí. Eh, vale. O número de teléfono non me lembro porque de unha compañera da xunta e agora non me... Sí, sí, sí, bueno, eh, non, non. Bueno, eu, eu, eu, Eu xa me apuntei. Perfecto, perfecto. Xa te digo esta mañana a lista. Porque tamén eso fai outra vez, pois, pues, coller el grupo que a xente, pois, pues, podamos convivir uns cos outros. Un eh, reto, retomar, retomar. Retomar o precio de 85 euros pros socios, sí. pros socios e, e os familiares dos socios, as unidades familiares. Claro, vale, vale, vale. 120, por si hai alguén que non é socia, que quere vir, tamén... tamén bueno, eh, pues, colle, pero se para ti, baratísimo. Agradecerche sí, moito. Pues, está todo incluído, eh? O sea, está autocar, os desayunos, as comidas, as feas, <laughs> a dormida, pois son dous días, está todo incluído. O sea, que o precio é eh, máis barato que... <laughs> Hombre, eh? <laughs> genial. Moi, Moitísimas grazas por a túa participación e colaboración hoxe eh, eh, Oliver, de verdade que te agradecemos moitísimo porque claro, os nosos ointes e seguidores seguro que teñen xa plena información con respecto á entidade. Ese non poden chamar por teléfono que se cheguen alí porque en realidade a entidade xa está aberta o, o, Exactamente. O, o, o cal está aberto. Aberta xa con aire normal, eh, sí, sí. estamos facendo todo normal. Sí, mañana había que me choveu, pero bueno, estaba, estaba, estaba cheo de xente xa xogando as cartas, os rapaces tocando, o sea, había que... había movimento, movimento, había vida en Rosalía. Sí, sí. Que tamén, hai que recordar que tamén os que queiran participar no, no, na, na, no campeonato de tute e demais tamén poden facelo, eh? sí, sí, hai que apuntarse ali no centro e por parexas eh, facémolo en tres fines de semana e despois os premios daremoslo tamén aproveitaremos a, a o, o día do certamen, xa que ah. todo xunto ali, pois para dar os premios tamén no, no auditorio. Sí, sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pois... Pues... Recordad que a semana que ven, que o máis cercano, que facemos o noso magosto, sí. eh, a Castañada, non? Sí. Eh, que está todo o mundo invitado a comer castañas, beber viño e eh, pasar un bon rato co, con boa xente. Moi ben. Sí, Muchísimas sí. gracias, Oliver. Que teñades moitísimo éxito e eh, hasta outro momento a vosotros, muchísimas gracias por todo. Vamos a despedirte con música que temos aquí eh, no, no técnico. Por cierto, eu quería decir ao nuestro técnico que o, te, o CD que corresponde a Pancho Álvarez mandoumo precisamente el sí. para que todos os nosos entes pudieran escoitalo é eh, un novo CD é eh, o grande colaborador de, de, de Carlos Núñez. De Carlos Núñez, sí. Bueno, pois él el editou un, un, CD último o seu último CD titúlase cordas históricas emprega todas casi todos os instrumentos históricos que aparecen no, no Pórtico da Gloria sí. eh, ele é un, un virtuoso da música non? Pero, sí. eh, eh, emprega lira, emprega arpa emprega varios instrumentos non sei se non noso técnico ten preparado algunha peza pero aí vai para despois conectar novamente